zulhijja hijirar shugaban halitta annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga maka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 18 da 19 afwan 19 da wata na shidda miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa وعند وصف بسند الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي <clears throat> واللفر ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى أو أن مسلاة ميتار البركة لا الفرقان أيوم ذا متاشي درسي نقوم شاء شاشد دائيكم الله سبحانه وتعالى a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa a wannan masallacin kuma a cikin wannan littafin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala bayan mun karanto wasu ababe guda biyu da malam ya mana ishara wa'inda ne sanadiyar tsira da dan annabi Adam a wannan gidan na duniya da kuma alkiyama abana farin malam ya nuna cewa Eh, mutum ya kadiya rudu da rayuwa ta wannan duniyar da abinda duniyar take take nuna masa eh, ya rudu da abinda duniya ta rayuwa take sa a kansa, sannan kuma abu na biyu wanda shine malam ya fara ambatowa shine kokari mai da hankali zuwa ga abin da ya shafi alqur'ani mai girma ta hanyar ilmantuwa da abin da yake karantarwa na dalilan sababin sharri ko kuma sababin alkhairi a rayuwa kuma wannan zai samu ne ta hanya guda biyu uku hanyar farin bibiyar littafin Allah subhanahu wataala hanya ta biyu karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta uku shine abin da ya shafi karanta tarihi da ma dokar izina a cikin abin da mutum yake karantawa a satin da ya gabata muna akan zancen malam da yake kawo yake hakaito wasu daga cikin ɗan uwa da shedan ya riga ya mamaye zuciyarsu da da'awarsa ya lalata musu tunani da kuma imani ya dora su akan wani tafarkin da ba billewa akai suka fa'inci musulunci a bayan takarda bai karatu wanda ke da kuruman baki wanda ba su fahimci karatun ba malace wa minhum man yaghtaru bi mas'alati al-irja'i wa anna al-iman huwa mujarrad at-tasdiq wal a'malu laysat min al-iman wa iman afsaq an-nas ka iman jibril wa mika'il daga cikin mutane malace cikin su akwai wanda ya rudu man yaghtaru wanda yake ruduwa bi mas'alatil irja da mas'ala ta cewa eh, mutum ya zamanto me yawaita wa kansa fatan alkhairi kirka zamanto kana wa kanka tunanin sharri a wannan rayuwa wa annal imana huwa mujarradu tasdiq kuma shi imani tsantsar gaskatawa ne ma'anar imani shine ka gaskata wal a'malu laysat min al iman dan mutun yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka ko yayi haji wannan bai nuna cewa mai imani ne abun su suka ce wa imanu afsaqin nasi ka imani jibril wa mika'il imanin wanda yake mafi zamantowa lalatacce a cikin mutane to kamar imanin watan jibril ne da mika'il saboda can sun tafi akan mas'alatul jabariyya wanda su al-insanu mujbar dan annabi adam an saita sani kawai shi ayyukan da yake aikatawa daban Allah ya rubiya dora su a wannan ne kaga wannan ya sha ya ci karo da zahirin alqur'ani mai girma ayamurukum bil kufr ubangiji baya umarni da da kafirci shi al-insanu mukhayyar Allah ya baiwa mutun zabi da Allah ya halice sa Allah ya ba sa tunani da hankali wa hadainahu wa hadainahu kamar da fada kuma suratul insani hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi sataj'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila inna hadainahu as-sabila nan Allah ce musu Allah mun dora su akan tafarki madidaci in ma shakiran in ya ga dama yayi abin da zai kai su zuwa ga aljanna wa in ma kafuran in kuma ya ga dama ya butulce wa Allah subhanahu wataala ashi kaga wannan ayar tana karantar da mu cewa al-insanu mukhayyar la mujbar mutum Allah ya ba su zabi ba tilasta sabari akai kuma wannan ya ci karo da aqidar 'yan kadariya wanda cewa duk abin da ya samu mutum kaddara ce daga ubangiji subhanahu wataala domin aqidar jabariya daban aqidar kuma qadariya daban su qadariya duk abun da zaka aikata kaddara ne idan mutun ya sata kaddara ce ai mun taba karanta tarihin Umar ko muka ce Umar dan Khattab wani yayi sata ka zo da shi gunsa sai ce ya amiral mu'minin a daga min kafa yace kaddara Allah ne ya kaddara min yin wannan satar sai Umar dan Khattab yace masa wannan da ya kaddara maka yi satar shine ya kaddara mana in kai satar mu mu cire maka hannu lokacin karatu za ka kaddara kace ta faɗo haka wannan matsala ce ta kadari a kome su agon su duk abin da mutum zai kawai ba baya daga cewa a take kaddara sa ce aka wani wasu kace a'a mujibar kamar duk abin da mutum yake to Allah ya ci da in kana mutum na shan shorishan daman Allah ya ci da ya dora sa a wannan in mutum yana zina Allah ne ya dora sa a wannan kaga wannan ya ci karo da da'awa da kuma fa'inda ta ahlus sunna wal jamaa to malike cewa wa minhum daga cikin su kuma har yau rudaddu bandarru da wanda shedan yayi ma zukatan su fitsari ya lalata musu tunani man yaghtaru bi mahabbati alfuqara shine akwai wanda yake yake ruduwa da soyayyar soyayyar alfuqara nan almutasawwifi ba ana nihin talakawa ba wanda ba sa da kodala da suke jiran ta annabi a'a kalmar fuqara nan ana nihin sufaye domin a sufanci a aqida ta sufanci to irin wanda yake sufi bai cika ba cika ganin sa ba a ko ina sai mutun ya zamanto muqayyad a hura a sai ga wasu daga cikin malaman sufaye hatta kasuwa ba sa shiga wannan tsabar sufanci ne malami ne a shi sai ai wani ku kasuwa ba ya zuwa eh wannan ai ba don a zo a gani bane saboda shugaban halittar ma yana shiga yana shiga kasuwa ko a satin mun karanta a ummatul ahkam cewa Abu Hurairah ya hadu da manzon Allah cikin hanyoyin Madina kaga ashe manzon Allah ma yana yayu. to amma a aqida ta sufanci akwai wata rutuba wata matsayi idan mutun ya kai to to yana samun tsantseni ba zai ba a samu sa a ko ina ba a samu sa ba ko ina ba ake samun sa ina fatan mun fahimta to son wa'annan malamai sun doke su a matsayin ibada saboda ana ganin su a matsayin auliyaullahi kamar an kai su matsayin cewa su waliye ne na Allah subhanahu wataala to wanda kuma son su to a matsayin ibada yake ashe sa har ta kai wani daga cikin wasu sufaye ya tsaro ta ya dauko ta da fadi yace wa may yuhibbuni wa may yarani بجنة الخلد بلا بختان لأنني خليفة التجاني duk wanda ya gani wa man yuhibbuni duk wanda yake je kaunace ni yana so na kaji kana son sa wa man yarani ko duk wanda ya gani ko ta hoto ne to fi jannatil khuld bila buhutani ina cikin aljanna ta tabbatuwa ba ku kunto a ciki dalili yace saboda khalifa shehu wani ne ko kuma ci karatu to wannan kida sufai akwai akwai wata wata mas'ala da mutane kamata su fahimta sufi sufi ne akwai wata aqida ta sufanci wanda su a sufanci akwai wasu sifofi na Allah ma da ake korewa wanda kuma akwai lokacin da mutum zai wayi gari in yayi in yayi kai yayi zurfi a cikin wannan to zai iya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar iri da muzu ba ta fa mafi ba sai mutun yaga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wai ko kun san sufaye da suka yi sufaye na gaske a da'awar su suna nuna cewa a shekara akwai lokacin da suke mitin da manzon Allah kamar suna tattauna a zauna a tattauna da annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to daga cikin bayin Allah akwai masu ruduwa da san wa'annan sufayen wal mashayikh was salihin da kuma manya-manyan malamai mashayikh jam'i ne na na ash-shaykh kace mashayikh jam'i ne na sheikh wanda aka ce ash-shaykh ana nufin al-alim al-kabir babban masani shi ma'ana ash-shaykh ko kun fahimta? to daga cikin su akwai masu ruduwa da dan dai kana son shehi wani to kana lasisin kai abin da kake so sun mata cewa idan soyayyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ko na daga cikin wanda wanda ya so manzon Allah a duniya wanda har cikin wasu musulmin ba a samu wanda ya kaunaci manzon Allah haka ba Abu Abdul Muttalib haka ne afa Abu Talib eh, mahaifin mahaifin Ali ai ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kaunaci manzon Allah ahabbahu hubban shadida akthar mimma yuhibbu aulada fiye da yadda yake son ayyansa yake son annabin Allah amma wannan bai sanya sa shiga aljanna din ya so manzon Allah bai yi imani da shi ba mun bace karatu to wasu daga ciki suna ruduwa da soyayyar malaman sufaye da kuma shehinai da kuma wasalihi da bayin Allah nagartatu bayin Allah mutanen kirki wa kathratu taraddud ila quburihim da kuma yawan kai kawo alere tu a kaburran su wasu daga cikin sufaye sun doki ziyarar kabarin shehi ko malam wani to wani abu ne wanda ke da kai ke da karama wanda wani ma zai tattara sa ne ya aje in ya je a wannan wurin zai bata kolin sa ko kuma ci karatu akwai kaburran da yanzu haka a duniyar da muke rayuwa a ciki baka da damar ka je ka gansa sai ka biya kuɗi to ire-iren wa'annan kaburan na auliya'un da aka doka to idan ka je sai ka sai ka biya sanan kuma galiba suna zuwa da hajat wanda kaga du'aul amwat shirkun ka roki mamaci ka roki mamaci lokacin da mutum yake cikin kabari ka roke sa bukata wannan shirka ne ata kuma lace wa kathratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo a makabartansu a kaburansu wa tadarru'u ilaihim da kuma kaskantar da kai zuwa ga wa'annan malaman wastishfa'a bihim da kuma neman ceto kama kafa da wa'annan mutun ya kama kafa da da wa'annan wattawassul ila Allah ta'ala bihim da kuma ya kama kafa ya nemi ceto ko ya kama kafa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da wa'annan malaman wa su'alihi da kuma roƙon Allah bi haqqihim ta dan dalilin su wa hurmatihim indahu da kuma matsayin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah albarkacin wane kai mana kada mun mace karatun asa akwai duk addu'ar sa to sai ya ce bi jahi wani ta ka jance bi jahi wani dan girman Allah ka bani dan girman wani Allah ka yi min dan girman wani Allah ka bani dan kaza wannan aqida ce ta sufaye sannan kuma nau'i ne na shirka inji malaman tauhidi mun fahimta Allah ya dace da wasu to suna ruduwa da wa'annan ababen sai malai ce wa minhum daga cikin su man yaqtaru bi abaihi wa aslafi akwai wanda yake ruɗuwa da babanninsa da kuma magabata kakanni da uwaye akwai wanda shi zai rudu da ai su ɗan gidansu ware ne to ko sun yi abu kaza to ai akwai su wannan sun tsaya musu har a gaban Allah akwai wanda fa wallahi alazim malam Jabir sallah baya yi shi kawai hidima zai tsaya kewa malam hidima ne sallan an doke masa kuma an ba sa tabbacin in yanku zai shiga aljanna kamar dai aljanna da Allah ya tashi halitta an ba Allah guduma wajen halitta mutane ba san Allah wannan shi ke ta ashe har yanzu mutane ba su fahimci waye Allah subhanahu wataala ba wa'anna anna wa lahum 'inda Allah makana kuma sannan wa'annan manyan suna da matsayi wajen Allah subhanahu wataala wa salahu kusa da cewa suna da wani matsayi da ta cewa a wajen Allah madaukakin sarki daga fala yad'una an yukhallisuhu ba sa tunanin Allah zai an yukhallisuhu ya zai kale su ba sa wannan tunanin cewa tunda dai sun riki sun yi tabarruki da suwa ne kuma su manyan manya ne ko kuma makamantan wannan wannan zai sanya Allah subhanahu Ta'ala ya dibi al'amarin su Allah ya daga musu rafa da ana dubin girman baban mutum ko kuma girman dan mutum ko to da wanda yafi cancanta Allah subhanahu wataala ya daga ma kafa shi ne dan annabi nuh haka ne amma lokacin da annabin Allah annabi nuh yazo yayi da'awa yayi wa'azi dan sa bai imani da shi ba a lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi nuhu da ya kera jirgin ruwa wa yasna'il fulk wa kullama marra alayhi malaw sakhiru min duk lokacin da suka biya sai su tai masa izgili alace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun wani lokaci zai zo ma za mu muku izgilin to Allah subhanahu wataala da ya tabbatar komai ya daidaita daman al'amarin Allah lokaci ke gare sa ka bai sanya Allah ya turo abinda shi Allah bai tsara zawarsa ba sannan kuma jinkirinka bai sanya shi Allah ya jinkirta abun idan kaga abu ya zo to dama a wannan lokacin Allah ya kaddara faruwarsa idan kaga abun kuma Allah ya tsaye da shi dama a wannan lokacin haka Allah yake so ya faru baka iya sanya Allah yayi abinda bai ga dama ba ba ba yi shi ba da Allah ya daidaita al'amari sai Allah ya ce wa annabi nuhu duk masu imani da suka yi imani namiji da mace cikin kowace irin nau'in halitta to ya doke su ya sanya su cikin wannan jirgin ruwa da ya sanya sai Allah ya yi wa ƙasa umarni Allah ya ce ta budo da ta fitar da ruwan da ke cikin ta sama kuma aka ce ta kwararo da abun da ke cikin ta na ruwa sai ruwa suka haɗi to sai annabi nuhu ya tsinka ya dan sa wa kana fi ma'zali yace ya bunayyar kan ma'ana yace ya kai dana zo ka hau jirgin ruwan nan tare da mu a ƙarshe yake ce masa ya abati sa'awi ila ila jabal ya'simni min alma yace zan je na boye ga wani duk zan taka akan sa zai bani kariya daga ruwa sai ce masa baka gane Allah subhanahu wataala ba wannan fa azaba ce Allah ya turo ba wanda ya isa ya kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala a ƙarshe Allah ya halaka da shi ko bai halaka da shi ba kaga dan annabin Allah ne duk duniya in akwai wanda suke da rigar kariya a wajen Allah ba kamar annabawan Allah ko amma wannan bi hana ya sanya Allah subhanahu wataala ya kama dan dan annabi Nuhu da azaba ba annabi Ibrahim babansa bai imani da annabin ba da Allah ya aiko masa kuma Allah subhanahu wataala ya kama baban da da azaba Abdul Muttalib ya rasu bai musulunta ba Abu Talib bai musulunta ba dangin annabi ne su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bal ma cikin mutane idan zaka kilga mutum goma a duniya suka baiwa manzon Allah kariya cikin mutum goma zaka cikin mutum biyar kin farko sai ka sanya Abdul ah, Abu Talib cikin mutum biyar kin farko sai ka sanya Abu Talib lokacin da yazo zai zai mutu yana akan rasuwa Abu Talib ah, annabi sallallahu alaihi ya am la ilaha illallah kace ba abin bauta da gaskiya sai Allah na tsayi gaban Allah na bada kariya na tsayi gaban Allah na bada hujja cewa ka musulunci sai Abu Lahab ya kalle sai ce yanzu kai zaka koma akan addinin ka dan ka dan cikin ka kuma ka koma kana da shi kabar addinin kakanni da uwaye yace masa wallahi kun ga addinin da Muhammadu yake akai shine addinin gaskiya amma yace ina kan addinin kakanni da uwaye kasancewar ya bai wa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam bai sanya Allah subhanahu wataala ya daga masa kafa ba ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu malta kama yushahidu fi hadratil muluk kamar da ake gani a cikin tawaga ta jajagorori masu mulki fa innal muluka tahabu li khawasihim dhanuba abna'ihim wa qarabaihim yamin su eh, sarakuna to ana daga musu kafa ana yafi rangwanta musu laifin da 'ya'yansu ga aikata da kuma kusantansu idan kana dan mai martaba ko dan shugaban kasa ko kuma wani makamancin haka a ce baban ka ya fada a cikin cikin gwamnati to ba so da za ka yi abinda za a iya tsira ka gaban kotu a maka hukunci ba saboda rigar kariyar mahaifi saboda shi yana da kuma duk abinda za a yi shi laifin ma zai doka in ramko ne tara ce zai biya to shine malai yake sai fitar mana da fili yace wa idza waqa ahadun minhu fi amrin mufdi خلصه أبوه وجده وجده بجاهه ومنزلته idan wani abu ya same sa mufzi na tsoratarwa wani abu da ake jima tsoro ya samu daga cikin dan gidan sarauta to malai ce khallasahu abu sai babansa ya kubutar da shi wajaddihi ko kuma kakansa bijahihi da girmansa wa manzilati da kuma matsayinsa cikin al'umma sai ya zo ya tsaya ai dan mu ne kuma shikenan an wuce wurin haka ne jama'a dan mai martaba ko dan shugaban kasa ko dan gwamna ko dan kaza da kaza da kaza idan suka yi abu kawai zai zo ya tsaya ne ko zai kira kawai telebo telephone kawai shikenan a wuce wuri ai kun ga abin da ke ta faruwa irin kasar nan ko zaka iske dan wani dan deji ya zaka ya mamaye wasu kudi yayi awan gaba da su kuma kawai a kama shi sati biyu. yana fitowa sai kaga an canza masa mota amma da talaka ne zai saci dan akuya ko salula sai kaga ai masa wani bebe can sai a manta ma da shi wallahi wannan kaga wani yana takama to ko a wajen Allah ma haka ne saboda suna da suna da suna da kuɗi suna da mulki to ashe zaman ta ashe ba komai bane mulki da kudi suke suke iya yi a duniya ba komai bane akwai abu da duk kudin ka ba za ka iya samu ba akwai abu da duk mulkin ka zai ga zai gagare ka haka ne Allah subhanahu wataala ya dace da mu malace wa minhum daga cikin su kuma man yaqtaru bi anna Allah azza wa jalla thanin an azabihi wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi shay'a wa rahmatuhu lahu la yanqus min mulkihi shay'a daga cikin su akwai wanda yake ruduwa ya samu wani karatu wata falsafa wata philosophy yace ai Allah ghaniyun an azabihi mawadaci ne akai masa azaba wa anna azabahu la yazid fi mulkihi shay'a in Allah ma ya masa azabar wannan bai kara ma Allah komai a cikin mulkinsa daga duk abun da zai yi to Allah mawadaci ne akan azabtar da shi duk abun da zai yi Allah yana da damar ya yafe masa saboda in ma Allah ya azabtar da shi to ba wani karuwa ba Allah zai samu a cikin mulkin sa Allah jabir akwai mutanen da fushi shedan ya riga ya wawata tunanin su kuma wasu tunanin ya riga ya sanya musu wannan afkar sai kawai mutum ya a to idan nayi kaza ai Allah ne gafara ne rahamar Allah ne yalwa ce kuma Allah in ya azautar da ni ya samu mi zai samu Allah in ya azautar da ni ya samu mi sannan kuma rahamar Allah subhanahu wataala in Allah ya tausaya min ba abinda ya rige a cikin mulkin Allah subhanahu wataala fa yaqulu ta ana mutarrun ila rahmatihi ni ina da buƙatuwa zuwa ga Allah wa huwa aghna aghniya kuma shi Allah shine mafi wadatar masu wadata walau anna faqiran miskinan mutarran ila shurbati ma'in inda man fi darihi shaqqun yajri lama mana'ahu minha sai kawo misali a falsafa yace da za a ce wani talaka miskini mabukaci wanda yake da bukata zuwa ga kwadga ya samu kofin ruwa kofin ruwa a bashi gar gudanar ruwa to sai yazo wajen mutumin da a gidansa akwai gada ta ruwa take gudana yana bukatar a bashi gar dan Allah wanda ke da gada ta ruwa tana gudanawa in ya baka garkin ruwa mi zargi a cikin wannan abu to sai ga kawai shi ma a haka ne Allah subhanahu wataala ai Allah ne wadata ne yafi kowa wadata haka dan nayi yana da damar yafi min kuma ba abun da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala kun ba ci karatu mutane akwai jarababu wasu wasu fa iya karatun su ya kare malai cewa sai ce fallahu ausa wa akramu wa ausa haka Allah shine mafi karanci kuma shine mafi yalwa wannan karamin misali ne da wanda gidansa ke da kwai teku na ruwa da yake gudu teku ne yana gudu sai mutun yazo ya ce ina buƙatar ver ɗai na ruwa kofi ɗaya ko litir ɗai na ruwa dan Allah wanda yake da verkin ruwa mi zai rage masa wanda yake da tekun mi zai rage da an fi da ver ko kuma litir ɗaya na'am ba abun da zai raguwa yace da haka Allah shine mafi karanci duk kyautar ka Allah ya fika kyauta shi Allah shine wanda yake bayarwa baya tina bai bai baya shi Allah in ya baka ya baka dai kawai kuma babu mai zuwa wajen Allah shi Allah tsaye gomi ce ai wani kaza da kaza da kaza yake yi ai bai kaza da kaza ba amshi mai ba kamar duniya bane da za iya zuwa a hana kare mai gidanka a ce ai kana kaza kana kaza kana kaza sai ya canza maka amma shi Allah baya canza wa dan annabi Adam kaga Allah ya canza maka to ta dalilin imanin ka ne in ka juya sai Allah ya barka da sai ya baka talala wani lokacin kuma so da yawa Allah yana guda masu sabon su masu sabon su dan ya kama su sai ga mutum gashi nan wani ta mace min a cikin yan kasuwa yace akwai wani makocin shi wasalla ma bai zuwa amma kuma sha Allah kullum cikin haraka yake sallama shi bai sai ya hada azhar sai kin azhar ta zo bai ki zuwa kana tunane yana yin karhe da bai karhe daya kana kare mi ta zo kun bai tahiya a zo la asabe duka lokaci guda ake yi bai zuwa wani lokaci sai in ya je gida duka gaba ɗaya in ya samu lokacin ya ramka su kuma masha Allah shago kullun kokin kiliyar amma kuma shi sai ga kai sai in zaka tahiya shago sai ga mutun guda ya sai ga zaka ji sallah sai mutun guda ya zo kuma To Allah yana son ya jarrabe ka ne wannan min babin ibtila'i ne ko shi wancan da Allah Allah ya buda masa ne dan Allah kawai abin abin da ke lahiran za a ba su a duniyar kawai sai ya more duniya sai ya ji lafiya kuma ya sha azaba to kuma Allah na son ka da alkhairi duka bi sai a baka duniyar kuma a baka lahira Allah ka ba mu duniya kuma ka ba mu lahira Allah ka ba mu duniya mai kyau kuma ka ba mu lahira mai kyau mafhum tayyib malai ce fal maghfiratu la tanqusu shay'a sai ce gafarar Allah ba ta rage Allah da komi dan Allah ya gafarta min kaza da kaza da kaza dai ba abun da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala wal uqubatu la tazidu fi mulkihi shay'a kuma in Allah ya yi min azaba to Allah ya ji ni to kawai sai mutun ya tamasha tunanin cewa lokacin tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai iya masa gafara ya yahe masa a rayuwa to mu liƙe da wannan malaci wa minhum man yaqtaru bi fahmi بفهم فاسد فهمه وهو وهو ادراج هو واضرابه وهو واضرابه ده وخبر له عفوا مضاف مبتدا ne sada kuma واضرابه معطوف على هو ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو واضرابه من نصوص القران والسنه فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وذا wasu kuma da tasu irin falsafa daga cikin su akwai masu tunani bi fahmin fasidin da wani lalan tunani lalar ide lalar karatu fahimahu da ya fahimce sa huwa wa adrabi shi da ire-irensa masu irin kalar tunaninsa min nususil qur'ani was sunna daga cikin nassin alqur'ani da sunnar manzon Allah shi fa wani din zai kawo maka hujja fa alqur'ani zai jayo maka sai ga mutun ta tabar da ta shaka muku misalin a satin da wancan da ya wuce zaka iske mutum gashi dalibin ilimi ko malamin addini amma in yayi wani abu ko jahili bai aikata shi shi fa ko ya rike da qur'ani ai wa inna rahmatullahi qaribun min almuhsinina to tunda yana karanta alqur'ani mai girma ba yadda za a yi Allah ya azautar da shi kaga wannan lalan tunani ne to aka tura bil amad dan ba'ura cikin jihar ba malami bane shi karuna ai malami ne shi ma ibnu kathir yace karuna yana cikin mutanen da suka yi munajati da Allah ya taba jin maganar Allah yana cikin mutanen da aka yi aka yi nan annabi Musa suka zo 40 ko suka zo wajen Allah subhanahu wataala ka gana suka ji maganar Allah cikin su akwai karuna ashe ka san ba karami bane ko amma kuma wannan bi hal Allah ya ya kama sa kuma nan zamu zo malam zai kawo hadisi masu bugun dukar malamai shi yasa zama malami ma har yi wallahi wallahi abin zamu zo da hadisan da malami sai yayi da nasa da wani yasa zan malami saboda hadisin farko da zamu fara karanta nan gaba da malam zai kawo shi ne zai kawo cewa farkon shi fidar jahannama da malamai za a fara shi fidawa saboda an sha Qur'anin ga hadisi an haddace amma kuma ana wasu ababe dan mutum kawai ɗan mata ga malami fa ko yana so ya dalibasa eh, <laughs> wallahi lazim ya aka da wannan lambar wannan <laughs> la ilaha illallah kawai gane ki a ah, tunda yana karanta da Qur'ani shi yana da tabbaci a wajen Allah subhanahu wataala eh akwai akwai wannan musiba ce wannan musiba ce Allah ya kare Allah ya kare to shine malai yake cewa daga cikin su akwai su kai lalafa inta da ayoyin alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai suka doki fa intar wata aya lalafa inta bai da magabata sun fassara ta ba fattakalu alaiha sai suka suka yi dogaro da wa'annan aya suka rike su a matsayin hujja kattikali ba'dihim sai man sai kawo misalin kamar wanda wasu suka dogara ala qaulihi ta'ala akan fadar Allah da yake cewa kuma zan Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangiji zai baka sai ka yarda da sannu ubangiji zai baiwa manzon Allah yu'tika Allah zai bayan zai baka fatarda sai ka ji ka bukatu ka yarda kasan akwai hadisi da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa kusan ɗaya cikin ukun ɗan aljanna al'ummar manzon Allah ne kamar zai ta tsoka yana kai aljanna har ya ji ya ya abun nan mun fahimta sai yana tunani cewa wa huwa la yarda an yakuna fin nari ahadun min ummati shi kuma manzon Allah bai yarda a ce cikin cikin wuta akwai ɗaya daga cikin al'ummarsa annabi ba zai so haka tunda annabi bai son haka kaga duk abin da suka yi kana tana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su samu za su samu karama da da dacewa da wannan matsayi to mala ce wa hadha min aqbahil jahli wa abyadul kadhibi alaihi fa innahu yarda bima yurdi rabbahu azza wa jalla wallahu ta'ala yurdihi ta'dhibu adh-dhalamati wal fasqa wal khawanati wal musarrina al kaba'ir فحاشا رسوله أن الله يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى malace wannan na nuna cewa cikin jahilcin ma to mutun ya kai ya yana cikin martaba ta munin jahilci munin jahilci ne mai wannan tunanin ko da malami ne malace to a gaban al'umma yana ganin malami ne ko to a fagen malamai masu karatu shi yana cikin manya-manyan kattan daƙiƙai jakuna kuma cikin karatun sannan kuma ya danganta ƙarya wa manzon Allah domin annabin Allah ya duk abinda Allah ya yarda da shi shi ma manzon Allah ya yarda wannan abun shi kuma Allah ya yarda ya azabtar da duk wanda ya zalunci da wanda ya fasikanci da wanda ya kha'inci da ma wanda ya doge akan sabon Allah subhanahu wataala zaka Allah ya kare annabin Allah akan yaki yarda da abinda shi Allah ya yarda shi ina fatan mun fahimci karatu kuma a wannan lokacin ya kamata mu tsaya malam abba wani sati mun dora insha Allah da yardar Allah subhanahu wataala wala Allah ya kasance bayanin zai fi fadaduwa akan abin da muka aikata Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya muna ƙara addu'a wa ƴan uwa ɗaliban ilimi musamman ɗalibai na baccalaureate wanda suke cikin hannu ko sune a tsakan ne waya a yanzu an yi faransai an yi arabu gobe kuma za a yi filo da isforjo gobe ne ake bakin to Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarin ya ya sa a wanye lafiya ya datar da mu da su baki daya Allah subhanahu wataala ya albarkata karatu mu baki daya kurakure Allah ya gafarta mana muna tawassul da sunayen Allah al-hayy al-qayyum bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna dimi wata bukata Allah subhanahu wataala ya biya muna Allah subhanahu wataala ya datar da mu da cikin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi al-kiyama Allah ya sanya mu a cikin ahlul janna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته